Uh ons het nou in die week of verlede Sondag het Jan nou gepraat oor waarheid. Nou wil ek net vir julle 'n stukkie hier lees wat ons nou moet onthou en dan gaan ons nou daarvan af verder. Joseph Prince het gesê: This is the essential difference between Christianity and all other religions. All other religions are governed by a system of moral codes, rules, and laws. Christianity, on the other hand, is not a religion, it is a relationship. It is about having a relationship with the Almighty God. Nou, hou dit nou in gedagte. Verlede Sondag het het Jan nou baie oor waarheid gepraat. En ek begin toe nou oor die waarheid dink. Nou die Boesmanlanders. Uh ek het nou nie daar groot geword nie, maar my mense het hulle gebruik die woord true wat soos in Engels true is wat waarheid beteken, maar hulle gebruik hom ook in 'n ander konteks. True beteken om reg te wees. Ek het vanmôre met John gepraat. Hy sê hulle gebruik ook die woord true in die enjinbedryf dat die blok in die top moet true wees dan pas hulle mooi op mekaar. Nou toe ek in die week het ek bietjie hier gedink nou ek dink julle weet almal wat is dit des ja dis 'n square nê nee, 'n winklak. Nou as jy hout wil saag en saag jy hom met 'n winklak af. Nou toe ek gedink God se God se true is so. Julle kan dit almal sien, daai blok is is winklak. Maar hoe is ek en jy se lewe? Ons lewe lyk partykeer so. Daar's bietjie gapings. Maar God sien my nie so nie. Hoe sien God my? God sien my so. Kan julle die gaping sien? Julle kan nie. Want God sien my deur Jesus se bril of deur Jesus. Die feit dat hy aan die kruis gesterf het vir al my Kom ons maak maar die woord. Lange nou het gesê is daar nie so 'n woord as jy maak ons so 'n woord. Vir al my ontroegheid, vir al my gapings en al my goeie en geite wat nie reg is nie, het Jesus aan die kruis gesterf. En nou wil ek hê julle moet net blaai net vir my na Jesaja 61 vers 10 toe. Want ek wil net by hom uitkom. Jesaja 61 vers 10 man julle ken hom ek dink hy sal so dik onderstreep in julle Bybel as jy meer plek vir strepe nie hy sê ek is baie bly in die Here my siel juig in my God want hy het my beklee met klere van heil my in die mantel van geregtigheid gewikkel nou dit wat ons nou gesing het is presies wat hierso staan daar staan hy in die mantel van geregtigheid die vreugde die onskuld die vrede die genesing die seën die voorsiening alles En ek het en ek het nou die lappies saamgebring. Die vrou wou nou nie vir my 'n mooi vathoek gee nie. Sy sê ek moet hierdie ene bring. Nou as ek het nou net nie genoeg hande nie, maar daar's hy. Daar's die mantel, die klere van heil, die mantel van geregtigheid. Kan jy sien dat daai mantel is gewef met koorde van goedertierenheid? Hy's gewef met stringe of weefsels van genesing, van voorsiening, en vreugde in ons skuld. Daar's hy. Ek en jy hoef nie weer te kyk na hierdie ene nie, want dit is klaar bedek. Ons het vanmôre hier buite oor die wet gepraat. Ons kan nooit die wet minag nie, want God het die wet is heilig en hy het dit voorsien aan die volk. Maar Jesus het gesê ek het nie gekom om die wet tot nul te maak nie. Ek het gekom om hom te vervul. Want julle kan nie Julle kan hom nie onderhou nie. Julle bly lyk maar so. Maar ek het gekom laat jy kan kan troe wees dat jy kan so wees onder hierdie mantel van geregtigheid. En daarom en dit is vir my waarheid. Dit is vir my waarheid dat ek bedek is met hierdie mantel van geregtigheid en daarom as ons nou nou wil ek net hê jy moet na die volgende skrif toe blaai. Uh, Handelinge 17 vers 28. Kom ons kyk daar na hom. En dan as hierdie hierdie mantel oor my is, dan is dit 'n geval van want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons. Dit is true en dit is die waarheid. Ek en jy hoef nie weer onder hierdie doek te gaan inkyk en te sê o, oh, nou het ons weer hier of nou het ons weer daar nie. Wat sê God vir ons? Aan jou sondes en ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. En dis die waarheid. Ons het dit gesing. Hy is dit. Dankie Johan vir daai een. Uh dis vir my die die kosbaarheid van hierdie goed is dat uh ons het nie met mekaar gekonfereer nie. En hier kom Jesaja 61:10 uit vanmôre en hier kom dit nou weer 'n slag uit. Dis baie lekker. Uh ons sing nie die goed wat ons sing nie somme om dove neete nie. Ons sing nie net een liekie nie. Ek wil, ek wil graag hee, julle moet, moet besef um, dat dit wat ons sing is gelaai met Godse waarheid. En bedink dit, dan sal die aanbidding en die lofsang die goede vir jou baie baie meer waarde kry. Maar verlede sondag was ek so opgewonde oor die, oor die concept van waarheid en waarheid die, waar die preek toe vandaan gekom het, was van een van een ou daar onder in Vredenburg of Vredendal daar rond uh, wat, wat die radiostasie Radio Namakwa Radio Namakwaland beman en uh, hierdie ou het my gekontakt terwijl ons daar by die see was en vraag dat ons so radio onderhoud moet doen en toe het ons gepraat oor waarheid en so die waarheid het dit toe nou die woord geword van verlede week toe hier die blauwe tijd hierdie week toe stuur hy nou weer vir my sms en sê kan ons nie dit, dit weer doen nie toe geef my een ander eh, onderwerp Nou lyk vir my, eh, jy weet, op die manier kry ek dan tips. Jylle my dames nou tips gee waarover ons moet preek, jy weet, want ek, eh, eh, ek weet nie of jylle al achtergekom het nie. As ons na die, die wereld, die kerkwereld kyk waar ons ons bevind, want nou jylle, ek praat nou met die ouwe mense, die, kom ek sê die groter mense, nie die ouwe mense, en die, die, die ouwe mense hier so nie. Maar jylle onthou hoe die beroepstelsel gewerk het, nou werk het eerst daar bykie anders maar die beroepstelsel was daar, en ek kon nou altyd sondagochtende vroeg, dat jy gehoor beroepe, dan hierdie dominees beroep na die gemeente toe, en die en het gaan geneem na die gemeente, jylle ken al die stories. En ek het baie gewonder, hoe werk die ding van beroepe, van hierdie beroepstelsel? Jy weet, het ons nou baie gespot en gesê, die, die ouderling wat by die, by die pastorie uitkom en vir die sienkie vraag, nou het jou pa toe besluit of hy, eh, of hy die beroep gaan aanvaar, dan sê, sê die sienkie, nee pa bid nog, maar ma pak al in, jy weet. <laughs> maar, die rede waar ek hier ding sê is, dat, jy moet onthou, as jy vir 6 jaar, of 7 jaar in een gemeente is, dan kan jy jou preek een preek, maar na 6 of 7 jaar, dan is hulle omtrend opgepreek. As jy dan nou beroep aanvaar, dan kan jy weer voorbegin. En na 7 jaar weer voorbegin. En dit is baie dikwels hoe dit gebeur. Maar as jy 25 jaar in een gemeente is, dan begin jy, dan begin jy wonder, wat moet ek nog vir die ouwe sê, wat ek nie al gesê het nie. En nou, nou het ek hierdie, hierdie vreselike ding oor my, dat ek so bekommerd is daar dat ek julle verveel, en goeders sê, weer en weer en weer sê, en uh, dan raas hy na met my en sê, nee, sê dit weer, maar ek, dit is maar moeilik vir my. Maar nou in elk geval, nou kom Jan Hendrik, en Jan Hendrik sê vir my, hy geef my so paar tips, so, as jylle my tips gee, dan maak het my baie makkeliker. En die tip wat hy my hierdie week gegeet, is hy, hy gebruik die skrif, waar Joosef, door sy broers verkoop is, onthou jylle, Jacob hier 12 seens gehad, en die tweede laaste eniekies naam was Joosef, Joosef, En Jacob was mal oor Joosef, en vereindelik vir een rede, want Jacob het essentieel twee vrouwens gehad, Lea en Rachel, en hy was lief vir Rachel, maar nie vir Lea nie. En Rachel was al die jare onvruchtbaar, en toe, toe Rachel uiteindelik hierdie sienkie het, was dit, ek dink, uh, eh, uh, eh, eh, Jacob was soos ek, hy was omtrent so oud soos ek al op die stadium, en uh, hierdie sienkie was soos hierdie klein dochter van my nou is, die weet, dis nou die begin en die einde, die mooiste babiekie wat ooit geboore is. En so, so het Jacob eindelijk hierdie klein Joosef voorgetrek. Maar ongeacht die voortrek, het Joosef een connectie van die begin af met God gehad. En as hy na sy leven kyk, dan sien hy hou, hier het iets aangegaan, en sy broers nie daarvan gehou nie. En toen sy paam nou vir hom een mooi kleed gemaakt, wat nou ook een betekenis het, want dit het, een ouse kleed het, het iets gesê van jou, en hierdie veelkleerige kleed wat hy vir Joosef gemaakt het, het eindelijk vir Joosef eindelijk in een positie van gezag geplaas, en, die, en die, sy ouwe boeties het niks daarvan gehou nie. En jylle ken die story, toe Joosef het droom, hy droom van die gerwe, en hy vertel het nogal vir sy boeties, hy sê, ons maak gerwe by mekaar, en al die gerwe staan op die land, en al jylle gerwe by voor my. Joes, toe is hulle eerst warm, En toe na Rikkie, toe kom, kom hy met nog een droom, hy sê, wie wat? Ek het gesien die son en die maan en twaalf sterre buig voor my. Toe sê Jacob, luister hoe sê, nou gaan jy, vat jy dit te ver. Wie jy nou, ek en jou maan moet ook voor jou buig. Maar hy het nie verstaan wat Joosef gesien het nie. Ons moet iets verstaan. Ons het gesê, as ons na die tyd kyk, na die tydlijn kyk, en ons sê, die begin was hier, en ons is vandag, sê maar hier, nee. En die begin was Adam, en die 6000 jaar het verloop nou tot hier, dan sien ons, ek en jy, en weet so iets van wat in die verlede gebeur het, ons sien vandag en ons weet niks van morgen nie. Maar God, staan so ver weg, hy so ver, wat, as ons die 6000 jaar op hierdie boord sit, dan sit jylle hier en jylle kyk met een opslag na die hele boord, jylle sien die begin en die einde gelijk, en God is so, Godse perspektief waarna hy na die lewe kyk, na die aardse dispensatie kyk, kyk God so ver, of uit so hoek uit, dat hy alles gelijk sien. So hy sien vooruit wat gaan gebeur. En God het vooruit gesien, wat kom. En daarom geef vir Jacob die droom, of vir, vir Jozef die droom. So dat ons weet, want die Heere sê, ek praat in die droom, in die nachtgezig, om jou, om jou te wees, wat, wat voor in te kom. Want God wil sy hart aan ons openbaar. So, as ons nou op God ingestel is, dan connecteer ons ons self eindelijk aan die toekomst aan een hoopvolle toekomst, aan Godse droom vir ons levens, dis waar oor dit gaan, dis waar oor ons hier lied sing, you are my righteousness, you are my peace, you are my wisdom, you are my strength, want ons kom, koppel ons self, ons verbind ons self, aan Godse droom vir ons leven, en ons sal sien hoe dit werk, maar toe sien ons wat gebeur, uiteindelik stuur ou, ou, ou Jacob vir Joosef om vir sy broers kost te vat, en hulle kry om hulle eer die kost, en hulle sê, kom ons maak om dood, dis ons geleentheid, hy het ons nou genoeg moeilijkheid gegeen die mannetjie, Ek dink hy het hulle soms gesplit ook, as ek het so luister. In elk geval, maar ou, ou Juda sê nie, nie kerels, wow, dis te, dis te dik vir een daller. Uh, ou Juda sê nie, nie, nie, kom ons maak om die dood nie. Kom ons gooi om in die put. Dat hy dan maar self doodgaan. Maar Judas' idee was, hy wil om later kom uithaal. En toe wat gebeur, toe kom die medianitiese koopmanne voorbij, en die ouwe sê, hier is plan, kom ons verkoop hom, en maak ons nog geld ook uit om hy, dan kan die medianiete sy sake werk, en laal hom uit die put uit, hulle verkoop hom as een slaaf van die medianiete, daar vaar die medianiete om Egypte land toe, en in Egypte land, word hy as een slaaf verkoop, en Potifar koop hom, en daar werk hy vir Potifar, en jylle onthou die story, en toe Potifar sy vrou geding, maar hier is baie aantrekkelijke jong man, weet nie hoe lang hy daar gewerk het nie, want toe het hy nou al een fris naap geword, en uh, toe het sy by hom aangeleend, toe hardloop hy weg, en toe beskuldig sy om, en toe word hy in die tronk gegooi en van vergeet. En jylle ken die story wat gebeur het. Twee jaar sit hy in die tronk, maar hy, omdat hy hierdie connectie met God het, is die Heerese gins oor sy leven. Ek wil iemand iets raak sien. Godse gins is oor jou leven. Maak die saak wat jou omstandig hier is nie. Godse gins was oor, oor, oor Joosef, toe hy in sy paas huis was. Godse gins het nie opgehoud toe hy in die put was nie. Iemand het eendag vir my gesê, as hy in een put is, is het eindelijk een goeie ding, want dat is net een richting waar jy kan kyk en dis op. En, en Joosef het iets ontdek, gesê, ek kan opkyk. En ons sien, toe hy uiteindelijk in die put uitkom, en hy is baie blij, toe sien hy, nee, nou word het nog erger, nou word ek as een slaaf verkoop. En so, kom hy by Potifar, en hy sê, nee, wat gies lewe? Potifar vertrouw my so, hy stel my oor sy hele huis aan. Hy word die bestuurder van hierdie, van hierdie landgoed, en en hy word een belangrike man. Die volgende ding, daar is hy in die tronk. So sien jy hoeveel onrecht word hom aangedoen, dier hoeveel onrecht gaan Jozef. Maar, maar weer eens, uiteindelik, want die connectie bly daar, al, word, al is ek verontrecht, al word ek leed aangedoen, God verander nie, vir my nie. Godse hart vir my verander nie. En dan sien ons wat gebeur, Nou wees die Heere vir die Faro, wees hy in die droom, wat gaan gebeur. En niemand, niemand kan uh, dit uitleen nie, maar in tussentijd het hy, het hy Jozef die skinker en die bakker, omdat hy wat in die tronk saam met hom was, sy drome uitgeleen, en vir die skinker gesê, jy gaan herstel word, en die bakker gesê, wat boete, boete jy die koning vergiftig, jy is in die moeilikheid. En die bakker is opgang, en die skinker is herstel, en Jozef sê nogal vir die skinker, dink aan my, as jy daar eh, in die koningshof is, dink bykie net aan my, maar hy vergeet, hy skink net lekker vir die koning. En nou het die koning die droom. Hy droom van die vet jare en die maar jare. Van die vet koeie en die maar koeie. Die vet koeie wat uit die, uit die rivier, in die rivier uitkom, en die klomp, eh, maar koeie wat daarna kom, hulle vreed die vet koeie op. En die vet aare, en die maar aare wat daarna kom, en hulle vreed die maar aare, die, die vet aare op. En Faro soek, eh, roep al sy, sy slim manne om hierdie droom uit te leen, niemand kan nie, en hoe jy onthou die skinker, daar is een oukie in die tronk, hy sê, wacht, daar is een in die tronk, en ons ken die story, uh, hulle laat vir Joosef kom, en Joosef sê, dis wat gaan gebeur, daar gaan een hongersnood kom, daar gaan voorspoedjare, daar gaan 7 jare van absolute voorspoed wees, van oorvloed van kos, hy sê, maar daar gaan daar 7 jare van droogte en van hongersnood wees, En as ons slim is, sê hy, dan sal ons die jare van, van voorspoed, sal ons skieren bouw koning, en ons sal genoeg kost bere, so dat in die 7 maar jare, dat ons kost het om te voorsien, om te oorleef. En die koning maak, wat doen hy? Hy maak dadelijk vir Joosef die onderkoning van die gypte. Hy stel hem in beheer van hierdie hele project. En ons het die stelling gemaakt. Ons gesê, Joosef was een verkoopte slaaf in die tronk maar hy het meer gesag gehad as Faroe. En ek wil hier met dit snap, jou gesag as kind van die Heere is meer as die gesag van die regering van die dag. So moet jou nie ontstel oor die regering nie. As het slecht loop in ons land, is het nie die regeringse skuld nie. Dalk sit jou nie en myne. Omdat ons nie ons gesag opneem nie. Joosef was, hoewel hy nie tromp was, was hy getrou in sy verhouding met die Heere. En daarom het die geest van die Heere, wat in hom gewerk het, sy verstand, sy oor verlig, om die droom van die koning uit te le. En daarmee het hy nie net homself uit die tronk uitgelig nie, hy die mensdom van die tyd laat oorleef. Besef jylle, as Joosef nie het die koneksie met God gehad het nie, en hy het nie die ouwens gewaarskie nie, en hy het die droom nie verstaan nie, dan sou die 7 maarjare gekom het, en die 7 maarjare, so miljoene mense gesterf het van jonger. Dis die effect van een mannetje wat in die tronk sit. Ek wil vir jou sê, ongeacht jy omstandighede, jy mag sê, my omstandighede is van so aard, dat het my onbelangrijk maak. Ek kon net wel nie hier gewees het nie. Ek wil vir jou sê, as jy getrouw is in jou verhouding met God, en jy meer gesag as die ouds wat daar buiten op die voorpunt staan dis die troos, en dit is die beeld wat Johan vanmorgen gebruik het, om vir ons te sê, God sien ons in sy seen, hy kyk nie na ons posiesie nie, hy kyk nie of ek een slaaf of een vry man, of ek arm of ek ryk, of ek belangrijk of onbelangrijk is nie, maar hy kyk, hy kyk na my hart, sê wat is in jou hart, nou goed, toe weet ons wat gebeur, toe die hongersnood kom, um, ehm, Jozef is in beheer van hierdie goed, toe stuur Jacob sy elf seens, want hy nou net elf oor, stuur hy sy elf seens, om te kom kosal, En Jozef eien dadelijk sy broers en sy, sy binnenste is in beweging hier oor. Nou, nou is die vraag. Sy broers het om verkoop. Sy broers het om, wou om doodmaak. Sy broers het achter die ding, wat is nou sy reaksie? Is dit nie nou, die vraag is nou, is dit nie nou die rechtvaardige oordeel van God om te sê, sê jy, jou kielinkies het uitgebraai, die wiel het nou gedraai, nou gaan jylle kry. Dis Joosef sy geleentheid om hierdie broers van hom terug te kry. Wat maak hy? Hy sit hulle kos in hulle sakke, hy sit vir hulle padkos by, en hy sit hulle geld ook bo in hulle sakke. En hy stuur hulle terug. Dit laat my so dink aan dat Jesus wat die woord sê, daar in Matthäus 5 sê, hy, hy sê, hy sê, daar is geskrywe vir die mens vir die oudheid, jou naaste met jou liefhe, maar jou vijand moet jy haat. Hy sê, maar ek sê vir julle, Seen die, wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die, wat julle beledig en vervolg. Hoor hier kom Jesus met die ander gesintheid. Nou moet ons vir ons die vraag vraag, hoe kom die ander gesintheid? Of laat ons by die begin begin, kom ons gaan kyk, hoe, kom, hoe, hoe bestuur ons, wat doen ons met onrecht? Elk een van ons, wat hier sit, leid of het al onrecht gelei, of lei heidiglik onrecht, of gaan onrecht lei, gaan te nagekom word, of ons nou politisch te nagekom word, of ons in die school te nagekom word, wat die situasie mag wees, in bezigheid, hier, elkeen van ons het het al aan ons lijf gevoel, van wat, hoe voel dit, om te nagekom te wees, om onrecht te lei, nou kom Paulus, en Paulus skryf vir die Korinties, hy sê, die liefde verdra alles, alles, Jezus kom en hy sê, as iemand jou op die een wang slaan, geef hom die ander. So verdra dit. Nou is my vraag, wat betekent dit? Betekent dit dan nou, dat ons uh, eh, onrecht moet verdra? Wat sê jylle? Moet ons onrecht verdra? Nou, miskien moet ek sê, wie sê ja? Wie sê nee? Nee? Right, goed. Hier is een verdeling in stemme. Kan ek vraag, laat al die nees die kant gaan sit en al die ja's die kant gaan sit. Ok, kom ons kyk. Ek dink nie is een recht en verkeerd antwoord nie, maar kom ons kyk wat is die beginsel. Om onrecht te verdra, wat beteken dit as die Heere sê, draai jou aan een wang? Kom ons kyk, ondou jylle wat het ons gesing vanmorgen? Ons het buitenomeem 32 vers 4 gesing gee grootheid aan onze God, die rots. Volkome is sy werk, en al sy wees strafgerichte. His works are perfect, and all his ways are just. Hy sê, a God of faithfulness, without injustice. Righteous and upright is he. A God van recht, sonder enige onrecht. Kom ons kyk gauw in reiskrif. Uh, dat is om weer een keer lees en merk. Deuteronomium 32 vers 3 skryf Mooses, is Mooses wat hier so sing, hy sê, want die naam van die Heere roep ek uit, gee grootheid aan onze God die rots, volkom in sy werk, want al sy wee is strafgerichte, en een God van trouw en sonder onreg, rechtverdig en reg is hy. Nou, jylle weet nou, met die 25 jaar wat aankom, was ons nou in die gemeenskap nie heeltemal so vars nie. Die gemeenskap waarin ons geleef het, waarin my seens groot geworden het, het ons maar bykie as aliens gesien in partijplekke. So, wat ons baie keer gekryd is, dat die kinders het na ons toe gekom, heil heil van die school af en gesê, iemand het hulle te nagekom, iemand het weer een ding hulle toegesnou, iemand het weer wat ook al gedoen. En wat was my antwoord aan hulle? My antwoord was, sien, die lewe is onrechtverdig. Daai Lukas het een manier gehad, dan loop die tranen so uit die oor. Hy sê, maar pa, dit is onrechtverdig. Ek sê, ja, dit is onrechtverdig. Ek sê, maar jy moet iets verstaan. Die lewe is onrechtverdig. Die stelsel van die wereld is onrechtverdig. Ek en jy leef in een onrechtverdig wereld. Kinders, ek wil jy my mooi oor vanmorgen. Jy gaan te doen kry met onrechtverdigheid. Maar wie wat? Wie wat? God is rechtverig. By hom is daar geen onrecht nie. En hy is jou vader. So nou kan ek in hierdie wereld wees. En die onrecht van die wereld kom na my toe. Maar God is rechtverig. En onthou jylle wat sê Romeine 8,28? Wie van jylle kinders kan van my sê wat sê Romeine 8,28? Ken jylle die skrif? Wie het, om, wie het om paraat in sy kop? En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Nou kyk wat het met Joosef gebeur. Joosef is verkoop as 'n slaaf. En nou word hy in die tronk gegooi en hy word van vergeet. Maar wat sê die skrif? Die skrif sê ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. So uiteindelik werk dit ten goede mee. Uiteindelik as Josef homself aan sy broers openbaar hy, want uit die hart van die saak het hulle mos nie erken nie. Toe hy sê by as hy sê ek is Josef, julle broer wat julle verkoop het. Toe sê hy, maar God God het dit omgedraai. God het die negatief van jylle daad omgedraai in een positieve. Niet net in my leven nie, maar in jylle levens. Hy het eindelijk jylle leven daardoor gered. Nou, jy weet, dit laat my dink aan Jesaja. Die Heere praat met Jesaja in Jesaja 40, hoor wat sê, hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God. Spreek daar die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar strijd voorbij is, dat sy haar skuld betaal is, dat sy die hand van die Heere dubbel ontvang van haar sondes. Kom, maak het praktisch hy sê, troos, troos die elf broers van Joosef. Spreek na hulle hart en sê, dat hulle strijd voorbij is, dat hulle skuld betaal is, en dat hulle uit die hand van die Heere, dier Joosef, dubbel ontvang, vir die onrecht wat hulle aangedoen het. Hoor jylle, dit is een God werk, dit is die goeie nies, dit is die evangelie. Die evangelie sê, ek vat jou skuld op my. Wat het hy gesê? God het hom, Jesus, wat geen sonde geken nie, sonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Ons onrecht het hy omgedraai en vir ons die dubbele sien gegeen, die plek van die onrecht. Weet jy, dat is Godse hart. So die eerste ding, as ons met onrecht te doen het, en ons vraag die vraag vanmorgen en sê, hoe bestuur ek onrecht in my leven? Ek leef in een onrechtverige wereld, dis een gegeven, kan daar niks aan doen nie daar gaan ongerechtigheid na my toe kom, ouwens gaan my inloop in bezigheid, ouwens gaan my te nakom, ouwens gaan goed van my sê wat nie billik is nie, wat nie waar is nie. Hierdie goed gaan met my gebeur, hoe gaan ek het bestuur? Jy sien, as ons sê, die liefde verdra alles, uh, Paulus sê vir Timotheus, hy sê, lei verdrukking soos wat het by een goeie krijgsman pas, dan lees ons amper hierdie goed is, asof ons nou passief moet wees en sê, sies toch, ek is nou maar een christen, ek moet nou maar lei. Dit is recht vir een christen om te lei. Want jy sê, daar, daar is een verkeerde perceptie waarmee ons groot geworden het, wat sê, hierdie zwaar krij, hierdie onrecht wat, wat my aangedoen word, is God wat bezig is om vir my beter mens te maak. Maar jy sê, dit is een verskrikkelijke onwaarheid. Want die, die mens wat ek is, ons het gekyk na die mantel van gerechtigheid vanmorgen, die mens wat ek is, het niks te doen met wat ek gedoen het nie. Dit het alles te doen met wat Jesus gedoen het. So as ek dan nou, as God na my kyk so, dan sê hy, hy het my gewas in sy bloed. Hy het my geklee met kleren van hy. Hy het my in die mantel van gerechtigheid gewikkel. En nou wat kan ek meer doen? Sê vir my, wat kan ek doen om die ding witter te maak? Gaan ek nou nog jiek bygooi? Hoor jylle? So, hoor wat sê Deuteronomium 32? Hy sê, volkome is sy werk. Nou luister mooi, Mooses staan hier, kom ons kyk, kom ons trek die, trek die streep, laat ons het sien. Ons het gesê, aan die begin was Adam, en toe hardloop ons dier vir 4000 jaar, toe sit Jesus, en toe sit nog 2000 jaar, en dis nou waar ons vandag is. Daar is nog 1000 jaar oor, en ons gaan een van die dag oor hierdie tyd praat. Goed, maar kyk nou mooi, wat gebeur is, Toe God vir Adam gemaakt het, sê Mooses, nou Mooses het hier geleef, 2000, 2500 jaar van Adam af. Sing Mooses, hier is Mooses, en Mooses sê die volgende, hy sê, gee grootheid aan onze God, die skepper, die rots. Hy sê, want ons is uit hierdie rots uitgekap, ons is na sy beeld van gelijkenis gemaakt. Hy sê, volkome is sy werk, met ander woord, toe God die mens gemaakt het, het God gesien, dat die mens gemaakt, baie goed is. Ephesians sê, hy het die mens geskapen in ware gerechtigheid. So was die mens. So hy was perfect, volkome is sy werk. Godse werk is volkome, daar is geen onreg in God nie. So daar kon geen onreg in Adam wees nie. Adam was perfect. En dis nou waarna Mooses kyk, hy sê, die werk is perfect, hoe jy die mens gemaakt het, het jy hom perfect gemaakt. Die mens het self gekies om fout te maak. Maar God het om goed gemaakt recht. Nou, maar toe besef ons nie, die perfecte mens het sy kese uitgeoefen, en daar het een fout gekom, en toe die mens verval. Nee, allemaal het gezondig ontbreek die heerlijkheid van God. Maar toe kom Jezus, toe stuur God sy seen. En hoor nou, as Mooses, as Mooses ver genoeg terugstaan, as Mooses vandag die lied moet sing, stem jylle saam, Mooses is, is Samuel, wat ons hemel noem, wat ook al hemel is, maar dis waar Mooses nou is. Nou, eh, jylle sal my saamstem, Mooses wat 1500 jaar voor Jesus geleef het, leef nog steeds, dis nou al 2000 jaar na Jesus. So, Mooses leef eindelijk nou al 3500 jaar. Jou beurt kom. Alright? Maar kyk nou mooi, so as Jozef vandag die lied sing, van die 32, wat sal hy sing? Hy sê, volkome is die werk, volkome is die werk, dan sal hy vir ons sê, die werk wat Jezus aan die kruis gedoen het, om die gevallen mens te herstel, tot waar Adam was, is volkome. Volkome is die werk. Hy het ons nie halfpad rechtverdig nie. Want dan ek het een dag, het ek vir julle die vraag gevraag, as jy jouself op een skaal moet plaas van gerechtigheid, van om recht met God te wees, om onskillig voor God te staan, om aan Godse standaard te voldoen, dit is gerechtigheid. As jy jou op een skaal moet stel van 1 tot 10, waar is jy? Wat sê jylle? Wie sê 1? Wie sê 2? Wees my met handen, wie sê 3? 4? Come on, 5? 6? 10? Ah, ek weet hoe jylle verstaan het, ok. My ander woorde, wat sê ons? Ons sê dat die skaal, dit wat Jezus gedoen het, het ons volkome rechtverdig. Ek is nie 9 uit 10 gerechtverdig nie, ek is 10 uit 10 gerechtverdig. Sien jy, Ek, hier, is nie, hier is nie een stuk uit nie. Hier is nie een stukkie van die skewe plankie wat uitsteek nie. Voor God is ek volkome rechtverig. En daarom kan Mooses terugkijk hiernatoe en sê, volkome is die werk. Ek het aan die kwaliteitsbeheer, het ek voldoen, ek het die kwaliteitsbeheer geslaag, het is Godse hart vir ons. En nou, kom ons kom terug na onrecht toe. So die ene eerste ding wat ons moet sien met onrecht, onrecht kan nie van God afkom nie. Hy is een God sonder onrecht. God is lig en om is geen duisternis nie. Sou jylle sê, dat reg is lig, onreg sal dan duisternis wees, reg? En God is lig en om is geen duisternis nie, en om is geen onreg nie, met ander woorde, onreg kan nie Godse werksweise wees nie. Onrecht kan nie Godse methodiek in jou leven wees nie. God het niks met onrecht te doen nie. God is die God van recht. So, en as dit nie God is wat die onrecht pleeg nie, wie pleeg dan die onrecht? Wat sê julle? Dan nie sê, ek pleeg dit, kan ek het so stel, die mens, maar ek wil iets vraag, is dit rechtig die mens? Wie is die een wat achter, kom ek julle iets vraag, die broer van Joosef, wat hom wou vermoor, wie wou hom eindelijk vermoor? Wie het gesien, dat hy een connectie met God het, en daarom vir hom bedreiging is? Die duivel. Jezus sê, hy is die dief wat stil vlag en verwoes. Hy is die mensenmoornaar van die begin af. So ek wil hier met iets raak sien. Die onrecht wat my en jou aangedoen word in die lewe, kom na ons toe dier, so sta nie gesê, dier mense. Maar ons moet iets verstaan. Die mense dier wie dit kom, is niks anders as ouwens, wat in onkunde hulle laat gebruik as pionne dier die vijand, dier die duivel wat achter hulle sit nie. So die onrecht wat my aangedoen word, is eindelijk nie dier die mens nie. Dit kom van die kracht wat achter die mens af is. Daarom sê Paulus vir die feestheers, hy sê, ons worstelstrijd is nie tegen vrees en bloed nie, maar, is nie tegen mense nie, maar, tegen die overhede, die machte, die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, die bose geest in die licht. <laughs> Haha, so sê jy, ons worstelstrijd, die strijd tegen onrecht in ons levens is nie tegen mense nie, maar is tegen God. So as Jesus sê, laat hulle die ander wang draai, dan wat sê hy daarmee? Hy sê daarmee nie, ek en jy word nou een slaansak vir die duivel nie. Wie wat sê hy? Hy sê dat ons met een ander oog kyk na mense, want ons sien alle mense nou, soos wat God hulle sien so. Die mens wat een pion is, wat gebruik word dier die vijand, om my onrecht aan te doen, God sien hom ook so. So want 2000 jaar gelede het Jesus klaar die prijs van betaal. Sê julle nou, hoe, hoe werk het nou? Nou word verdra, die liefde verdra alles, word verdra, nie een passieve acties toch, ja, maar kry my toch jammer, want ek is een christen, ek moet leid nie. Hoor jy, verdra word nou een actieve proces, waarmee ek kan, wat kan doen? Ek kan het bestuur. Hoe bestuur ek dit? ons sien nou, nummer 1, die onrecht wat na my toe kom, kom nie van die mens af nie. Die duivel gebruik een mens, maar die onrecht wat na my toe kom, kom van die vijand af. Nou moet ek een ding raak sien, kom ek teken het op die bord, dat ons het kan, kan sien en verstaan. Ek sien dit nou, dat ek net een paar kleren krijg. Hier is ek, daar is ek nie, en hier is die een, hier is die persoon, wat aan my die onrecht doen. Maar, hier is die vijand achter hom, wat hom aanjaag om die onrecht aan my te doen. So kyk nou mooi. As die skrif sê, die liefde verdra alles, dan beteken het die skrif sê, wat hy daarmee bedoel, is die skrif sê, ek het nie een aksie van vergelding met hierdie ou, wat hierdie vijand gebruik word nie. Maar wat sê die skrif? Die skrif sê, ek het iets te maak met die knap wat achter hom sit. Sê jy die verskil? Jy sien in waar die misleiding kom, die vijand is juist so geslepe, hy is so lafhaard. Hy stoot iemand anders voor om sy vijandwerk te doen. Nou het iemand aan my kwaad gedoen, nou wil ek reageer, so wat doen ek? Kom ons sê, ou John het nie, maar ek kon gebruik ou John vervoorbeeld. John het my kwaad aangedoen, so wat doen ek nou? Nou gee ek om my opstopper, ek slaan sy oog vir hom blauw. En die duivel lag, want hy sit achter die ding, en hy kom skot vry. Hoor jylle? Maar is eindelijk die duivel wat achter ons sit. En hoe dom is ek? Ek maak een verwijdering tussen my en John, terwyl die Heere die selle prijs ons al twee betaal het. En God sien vir my so, en hy sien vir John ook so. Maar ons bekleim met mekaar. Sien julle die dilemma van die ding? So as ek die ding sien van waar hy hoort, dan sien ek, maar is die duivel wat achter die mens sit, wat my te, te nagekom het. En nou weet ek, hoe moet ek met hom werk? Nou goed, wil julle vir my een tip gee? Hoe gaan ek met die duivel werk? Wat is my saak met die duivel? Moet ek dit verdra? Moet ek een slaansak wees vir die duivel? Of het die Heere my gesag gegee? Hy het my gesag gegee. Hoe gaan jy dit uitoefen? Kom, gee jylle my idee. Praat met my. Yes. Ek wil hee, ons moet net gauw hierna in in kyk. Ons gesê, ons aanslag is dus nie om onrecht te verdra, is nie om een slaansak te wees vir die duivel nie. Is om te verstaan dat die ou wat my die onrecht aangedoen het, dat hy net so onskillig voor God staan soos ek, maar omdat Jesus die prijs betaal het, voor die tyd. So ek het nie aksie tegen hom nie. Maar beteken dit nou moet ek maar getrap en getrap en getrap word? Nee, is nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat ek moet een standpunt inneem tegen die mag wat achter hom sit. Right, hoe doen ek dit? Ek soek skrif. Help my. Kom, dit moet paraat wees al by julle. Jakobus 4 vers 7, kan jylle onthou? Nee, kom ons begin by Petrus. Kom ons blaai na Petrus toe. Kom ons, kom ons gaan soek hy skrifte. Laat ons met hulle werk vanmorgen. 1 Petrus 5. Hoor wat sê die skrif? Vers 8. Petrus sê, 1 Petrus 5 vers 8, Wees nuchter en waaksam, want jylle teenstander die duivel, loop rond soos een brillende leeuw, en om te kyk, wie hy kan verslind. Hom moet jylle teestaan. Hoor jy, hy sê nie verdra dit nie, hy sê staan om tee. So sien jylle die verdra, het niks met die duivel te doen nie. Dit het te doen met die, met die lakai of die pion of die persoon wat toelaat dat die duivel om gebruik, dat die duivel om aanjaag. Reg, hy sê, hom moet jylle teenstaan, hoe? Stand vastig in die geloof. Ah, nou wil ek jylle verhaal, kom ons maak het praktisch. Dit is nou makkelijk gesê, ons moet die duivel teestaan, ons stem saam, ons moet om teestaan. Maar hoe? Hy sê, standvastig in die geloof. Nou moet julle my vertel, wat sy geloof staan die duivel te? Ok, Marie sê Godse geloof, maar dit, dit help my nou nog nie verder nie. Hoe gaan ek het nou morgen doen? Ek wil het nou morgen praktisch doen. Iemand het teen my oortree, iemand het my onrecht aangedoen, en ek besef, dis nie hierdie ou nie, dis eindelijk die duivel wat achter hom sit, en nou moet ek hom teestaan, staan vastig in die geloof, Godse geloof, hoe werk dit? Sê weet? Ok, daar kom sien, nou, die vraag nou is, hoor nou wat sê Mari, Mari sê, ek kan die persoon sien, maar die, die vraag is nou, staan ek die duivel tegen die proces? Ek dink so, ja, skies ek hoor nie, vergifnis, dat is recht om om te sien, vergifnis, kyk nou mooi wat gebeur, kom ons gaan na Jacobus 4 toe, Jacobus 4, baie belangrike skrif, jylle moet toch die skrifte merk, en dit gaan weer gaan bekyk, net terug, vorige boek, Jacobus 4, by vers 7, hoor wat sê die skrif daar, Jacobus 4 sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Nou, Petrus gebruik die woord teenstaan, Jacobus gebruik die woord weerstaan, dit kom eindelijk op die ding neer. Hy sê, hom moet julle teenstaan. Jacobus sê, die wijse waarop ons om teenstaan, of om te weerstaan, is wat te doen? Om ons aan God te onderwerp. Wie is God? Hy sê, volkome is sy werk. Een God sommer onrecht. Hoor jy, sonder onrecht. So ek weet, dat God aan my kant is. Ek weet, daar is geen onrecht by God nie. Ek kan my onderwerp aan God. Nou hoor nou wat sê die skrif. Die skrif sê, troos my volk. Nou kom ons trek het nou na ons toe. Wat sê Jesaja 40 vers 1 vir ons? Hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God. Troos die mense van valaars vermoorde. Hy sê, spreek na hulle hart en sê, die hart van Jerusalem, Jerusalem is die gemeente, spreek naar die hart van die gemeente, hy sê, en sê vir dat daar strijd voorbij is, dat daar skuld betaal is, en dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang, ek wil julle vraag, die dubbel, is dit vergelding, is dit straf, of is dit seer? Dit is seer. Hoekom? Omdat Jezus die vergelding en die straf gedraad, die straf wat vir ons die vrede aanbring was om om. So die vergelding en die straf was op om, nou ontvang ons dubbele seen. Nou, hier so het Jesaja geleef, 500 jaar voor Christus. En 500 jaar voor Christus, profeteer Jesaja dit wat gaan gebeur. Nou kan ons die kant staan en sê, joe, maar nou kan ek het toepas. Hierdie ou wat tegen my oortreed, hierdie persoon wat tegen my oortreed, wat sê ek vir hom? Ek sê hom, hoe sê ek hom? Ek sê, jou skuld is vergewe, jou sondes is voorbij. Die Heer het betaald die Heer het jou skoon gewas. Hoor jylle die woord van die versoening? Hoor jylle dat die, die, die wanneer, ek on, wanneer onrecht my aangedoen is, is daar een geleentheid om te versoen. Jy sien, onthou, iemand wat jou kwaad aandoen, verwag een hou, een oorveeg. Hy verwag een harde woord van jou. Hy verwag een vergeldingswoord, want dis hoe die wereld werk. Hoor? Nou, nou kry hy die teenoorgestelde. Yes, Johan. 1 Petrus 3, 8. Hoor net wat sê 1 Petrus 3, vers 8. Hier kom, hier kom dinge sy sien in. Hoor mooi wat sê 1 Petrus 3, 8. Hy sê, uiteindelik wees allemaal eensgesind, medelijdend volg broederliefde en ontferming. Hoor nou wat sê vers 9. Vergeld geen kwaad vir kwaad nie. Hoor jy? So ek wil jou sê wat hier gebeur. As iemand jou te nakom en jy verstaan jy verstaan dat het nie hy is nie, is eindelijk die duivel wat achter hom sit. Op wat manier staan ons die duivel tegen? Door ons aan God te onderwerp. Hoe onderwerp ons ons aan God? Ons sê, Heere, jy het dubbel betaal, jy geet dubbel terug, vir my en vir hierdie ou. So nou is het my makkelijk om hierdie ou te vergewe. Hoor het sê 2 Korinther 5, vers 15, hy het gesê, ons is van oordeel, as een van allemaal gesterf het, as Jezus vir my gesterf het, en vir hierdie ou gesterf het wat my te nakom, dan is het so goed as al twee het gesterf. Dan beteken het al twee sy sondes is vergewe, myne en die ou wat my te nagekom het. En dit wat hy aan my gedoen het, is ook vergewe. So nou kan ek, soos Tanny gesê het, nou kan ek vergewe. Want eh, ek is vergewe. Hy sê, ons ken dus van nou af, niemand meer na die vlees nie. Hoekom sê hy? Hy sê, omdat een van allemaal gesterf het, sien ek, as ek iemand na die vlees kyk, sien ek, jeeg, maar hierdie ou is bezig om my te na te kom. Hierdie ou, hier is onrecht by hierdie ou, hierdie ou is nie true nie. Maar as ek onthou, dat Paulus sê, ek is van oordeel, ek is, ek is bewust daarvan, dat as een van allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf, hy sê, ons kend is van nou af niemand meer na die vlees nie, want hoe sien ons hulle nou? Ons sien ons as God hulle sien, onder die mantel van gerechtigheid, hoor jy? So in die eerste plek sien ek myself onder die mantel van gerechtigheid, en wat beteken dit? Dit beteken, dat die sien van die Heere, is oor my leven, Hy sê die rechtverdig is al uit die geloof lewe. Waag bykie, wow, hoor mooi. Romeine 1,17 sê, die rechtverdige sal uit die geloof lewe. God het my in sy sien gerechtverdig. Nou sê ons met die duivel teestand staan vastig in die geloof. So wat is die geloof? Die geloof is, dat God aan my kant is. Dat God vir my is. Dat God niks meer hiermee te doen het nie. Besef wie die krisis in hierdie ding is. As ons dit verkeerd verstaan, dan, dan gaan ons God verkwalik, dan leie ek onrecht, en ek loop met een wrok in my hart, en ek beskil na God vir die ding wat die duivel gedoen het, precies wat die duivel maak, van die begin af was dit die duivelse trik, omdat jy Jesus sê in Johannes 8, vir die jode wat in hom gegloed, hy sê jylle die duivel as vader, hulle sê, maar jy is krankzinnig, ons het, hoe, God is ons vader, hy sê, as God jylle vader was, dan sou jylle my nie om my leven wou bring, dan sou jylle gehoor het wat ek sê, Hy sê, maar, nou het jylle die duivel as vader. Hoekom sê hy vir die geloviges, jylle die duivel as vader? Jy sien, want daar was een klomp die beeld of die idee wat die geloviges gehad het. Hy het gedink dat die onrecht van God afkom. Hy het gedink die onrecht wat die Romeinse stelsel aan hy gedoen het, is Godse straf voor hulle. Hoor jy? En die duivel kom en die duivel knyp hulle en die duivel onder verdruk hulle en onderdruk hulle. En uh, pleeg onrecht teenoor hulle, hy gebruik die Romeinse stelsel om dit te doen, en die volk word verdruk, en nou kom praat Jezus met hulle, hy sê, jylle ding, dis God wat het aan jylle doen, hy sê, daar met jylle die duivel is vader, want die, duivel, die vader, die duivel, is die, is die mense moornaar, en die vader van die leen, so hy maak dood, en dan gee my die skuld, en dan gloe jylle om, hy sê, dit maak die duivel jylle vader, hy sê, maar as jylle verstaan, wie ek is, dan sal jylle jylle self aan my kan onderwerp, want ek is hier dat jylle leven in oorvoet kan hee. Die dief is die een wat stilslag en verwoes, nie ek nie. Ek is hier, leven in oorvoet kan hee. En sien jy die geloof wat meek die duivel teestaan is om te sê, Heere, ek weet, omdat daar een kruis gestaan het op Golgotha, het jy al my oortredinge, my sondes, en my smarte, en my siektes gedra, weggevat. Jy die vloek oor my weggevat, jy dit geneem, en vanuit die hand uit ontvang ek net wat. Hy sê, spreek naar die hart van Jerusalem, Jesaja 40.1 Hy sê, roep haar toe dat haar strijd voorbij is Sy hoef nie meer te bekleid in hierdie goed nie Dat haar skuld betaal is Hierdie goed is afgehandel in Godse boek As een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf Hy sê, en nou ontvang sy uit die hand van die Heere wat Dubbel, dubbele seen Nou sê hy, as jy verstaan Dat jy in Godse seen lewe Al sit jy in die onrecht van die tronk al sit jy in die onrecht vast, so wat Joosef gesit het, snap Joosef daar nie in die tronk, in die onrecht, snap hy, ek ontvang uit die hand van die Heere, dubbel, dubbele seen, en wat gebeur? Een ochend staan Joosef op soos alle ander ochende, maar hier is een gecommotion in die tronk, ons soek die ookie, hier kom al om uit sy sel uit, hulle sê, maar joe, jy ruik nie lekker nie, ons jy moet was, jy moet voor die koning verskyn, en hulle polies om op, en hy verskyn voor die koning. En die Heere sê, jy ontvang dubbel. Nou kom Paulus, hy skryf vir die koning tegen, hy sê, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, het God te dink vir die wat om lief het. Dink jylle, Jozef het dit in sy wilste drome gedink, toe hy daai vorige aand gaan slaap het, in sy stronk sel, en hy is vir sy leven toegesluit, van vergeet, het hy, ek denk jy, hy het in sy wilse droom, hy het in sy hart opgekom, morgen aand slaap ek in die paleis van die koning. Morgen aand is ek koning. In een aand. Want Peter het altijd my gesê, God het net sy pinkie geroer, net sy pinkie geroer. Toe haal hy vir Jozef uit die tronk uit. Hy stel hom aan as tweede bevel in Egypte. Hy maak hom die hoofuitvoerende gesag in Egypte. Hoor jylle Godse hart? Hy sê, onderwerp jylle aan Godse droom omdat ons rechtvaardig is, sê hy, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom, in Jesus, is die belofte, ja, en amen. Dit sal so wees. En omdat hy beloftes daar is, sê ek, heren, ek onderwerp my daan. Nou het ek skade gelei. Die vijand het iemand opgesteek, om my te na te kom. Ek het skade gelei. Die heren sê, ek vergoed jou dubbel. Ek sê, heren, ek sê die daarna. Die dief het gesteel slag verwoes, maar jy vergoed my dubbel. Joch, ek het iets om na uit te sien. Sien, nou is ek so opgewonde, ek het soveel, want ek, ek het hierdie oes wat kom, so ek kan so lang begin spandeer op die oes, ons boere maak ons so, nee, ons geel uit op die oes nog kom, right. De, nou wat ek doen, ek begin uitgee op die oes, nou hoor wat sê die woord van 1 Petrus 3 vers 8 en 9, wat Johan Vos aangehaal, hy sê, vergeld geen skelwoord met skelwoord, geen kwaad met kwaad nie, maar in sien, sien in teendeel. Hy sê, hiervoor is jylle geroep, so dat jylle sien kan beerwe. Nou gebeur hier nog iets, Nou kom die concept van saai en maai in. Hy sê, as jy sien, erf jy sien. Kijk wat het met Joosefse broers gebeur. Joosefse broers het om as slaaf verkoop. Het om as slaaf verkoop, right? En nou kom hulle, en hulle buig, net soos Joosefse droom, hier val hulle op hulle knie voor die koning neer, hulle sê, sublief, gee ons bykie koring, ons gaan dood. En nou, Joosef trek een triek op hulle, want hy wil hulle bykie langer daar hou. Jy sê, anders het hulle, hulle die kost gevat, en daar gaan hulle. Maar Joosef sê, nee, nee, nee, ek het julle te lang klaar sien, ek verlang te veel na julle, kom ons vat een bietje langer, tyd. Hy sê, ek dink julle spioene. Dit is sommer een story die man. Hy sê, julle spioene, hy weet ons goed, hulle is die spioene nie, hy wil net langer hou. Right. Uiteindelijk sê hy terug en hy sit sy gouwe beker, of die, die koningse gouwe beker in, in, in Benjamin's sak. En daar trek hulle. Want nou Benjamin is sy eie bloedboete, sy nie halfbroers, die ander nie, is sy genin boete, hy is mal oor Benjamin. Benjamin hierdie Benjamin was net so'n klein mannetjie nog toe hulle, toe hulle om verkoop het, en hy, en hy het so verlang na hierdie klein boetiekie van hom, en hier sê die klein boetie terug, hy sê, hier, ek kan hom nie laat gaan nie, hy sê die beker in die sak, en toe hulle daar stoffie uittrek, toe sit hy sy man achterna, hy sê, maak op hy sakke, die een, en <laughs> wie sy sak die beker is, hy kom terug, <laughs> jylle weet ons, hy het beplaat, kry die beker in, in Benjamin sy sak, hier kom Benjamin terug, nou kan Benjamin ons met hom blij, wat sê Judah, kierinkies het gebraai nie, wat sê Juda, Juda sê, vat my, vat my sien, maar my pa sal doodgaan, as Benjamin ook moet doodgaan, want hy het amper doodgaan van Joosef, men weet hy, dat God alles ten goede laat meer werk vir die wat om lief het. Sien jylle die draaipunt? Sien jylle hoe dat Juda nou maai wat hy gesaai het? Die saad wat hy in die grond gesit het, of die, die broers van Joosef, het die saad in die grond gesit om Joosef te verkoop, om jy van Joosef een slaaf te maak, nou maai hy, hy sê, ek sal die slaaf wees, ek sal my sien gee om die slaaf te wees, om Benjamin los te kry, sê hulle, hoe maai ons wat ons sê, so het baie keer gebeur dit, maar, nou my iets onthou, as Joosef vir Juda en sy broers vastgetrap het, nog daai tyd, toe hulle om, ek dink hy het, ek dink hy het vir hulle gesê, manne, julle maak een vreselike fout, hoe kan julle dit doen, hoe kan julle my as slaaf koop, ek staan julle broer, hulle was nie op om te hoor nie, Maar wie toe die wiel gedraai het, toe die omstandighede verander het, toe die harte oop om te hoor. En wie toe hulle nou terugkom, toe kan Jozef nie meer hou nie. En hy sê vir die weder, wie sê ek, ek is Jozef, jylle broer wat jylle verslaaf gekoop het. En hy huil en hy val aan om die hals en hy geel jylle in die drukkie. En die hele ding verander. Dat is geen verwijt nie, maar wie wat toes hulle harte oop. En ek wil vir jou dit sê, as iemand jou onrecht aangedoen het, Hoor wat sê Jacobus? Hy sê, acht het louter vreegte my broeders, wanneer jylle in allerhande versoeking kom. Met ander woorde, hy sê, wanneer onrecht jylle aangedoen word. Hy sê, wanneer is een geleentheid. Het is een geleentheid om te onthou, wat sê, wat sê ons het by 2 Korinthus 5, ons laat by eindig, kom ons kyk 2 Korinthus 5, hy sê, as een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf, nou het een gesterf, hy sê, daarom ken ons niemand na die vlees nie, ons sien allemaal, onder die kleed van Godse gerechtigheid. Hy sê, nou sê vers 18, hy sê, hierdie ding is uit God, God het dit gedoen vir ons, soos wat Jesaja sê, hy sê, ek sê julle dubbel vergoed, ek sal het op my seen plaas. Hy sê, hierdie ding is uit God, wat ons met homself versoen het in Christus Jesus. God het, het die onrecht, wat ons gedoen het, wat ons gedoen het en wat die ouwens gedoen het wat onrecht tegen ons gedoen het. Al die mense sy collectieve onrecht het God weggevat. Hy sê, uh, namelijk dat God homself met ons versoen het in Christus Jesus. En wat het hy gedoen? Hy het aan ons die bediening van die versoening gegeen. Dit beteken dat God sê, ek wil vir jou vader wees. Ek wil jou waaraf roffai wees vir jou. Ek wil hier wees vir jou genees. Hy sê, ek wil vir jou, jou was shama vir jou. Ek is daar vir jou ek is jou shalom, ek is die een, wat jou vrede is, ek is jou weisheid, ek is jou sterkte, ek is jou lewe, wil jy nie na my toe kom, en lewe nie, hy sê, ek het my met jou versoen, nou gee hy aan ons die bediening van versoening, dit beteken dat ek kan sê, ja jyre, dit is goeie nies, ek wil dit hee, dit is bediening van versoening, dit is nie sêning werk in Sina nie, dit is om te sê, jyre, ek kan vaar, ek kan vaar vanmorgen, hierdie verskrikkelijke geskenk, dat jy sê, jy wil van my God wees, jy wil van my vader wees, jy wil my sien met al die sieninge, dis trouwens, is ek klaar gesien daarmee, jy wil net, dit moet waar word, en om het waar te maak, moet ek net die hand vat, om dit te kan ontvang, en hoor wat sê hy dan, hy sê, hy het aan ons die bediening van versoen gegeen, vers 19 sê, namelijk dat God, die wereld, wie wees dit, dis hierdie ouds, wat hier my onrecht gepleeg het. Dat God die wereld met homself versoen het. Door hulle, hulle misdaad nie toe te reken nie. So God sê, ek reken hierdie ou, wat teen oor my oortreed, wat, wat teen oor jou oortreed. God sê, ek verwijt hom nie. Ek veroordeel hom nie. God sê, ek reken om dit nie toe nie. Hoekom? Omdat die misdaad wat hy hier gepleeg het, daar aan die kruis reeds betaal is. Hy sê, namelijk het God die wereld van homself versoen het, dier hulle misdaad het nie toe te reken nie. En wat het hy gedoen? Hy het die woord van die versoening aan ons toe vertrouw. Jy sien, toe die wiel gedraai het, Joosefse broerse lewe, toe gebeur hierdie ding, dat hulle harte oop is, toe kan hulle ontvang. En as iemand jou kwaad aangedoen het, as iemand voor jou ingerei het, en jy al achterkom, een ou rij voor jou in, hy maak een fout, en hy snu voor jou, en wat ook al, hoe loer hy jou so? Want hy, hy wacht eindelijk, vir hy hou, wat dier, uit jou mond uit gaan kom. He? Jy al gesien, as jy om mooi kyk, totdat hy nie anders kan om vir jou te kyk, en jy sê vir hom, tjap my bra, sien vir jou. Jy gesien wat maar, hy rol amper sy kombi. Want hy, hy verstaan nie, daai optrede nie. Want besef jy, omdat hy jou onrecht aangedoen het, as jy met een ander gesintheid kom, as jy sien in plaas van vervloek, raai net wat gebeur. Die wat gebeur met jou. Ek dink jy die story vertel van die saterdagmiddag wat ek gaan fiets rijd en daar kom een van die Pumatra busse voorbij net die boek aan die toering. En die volgende oomlik hoor ek hierdie geskree en die baksteen val in duisend stikke voor my recht voor die fietsenwiel. Ons hou my gooi met die baksteen uit die bus uit. En nou weet hulle wat sê die aksie. Va die nommer, poging tot moord, tel die politie, stop hulle. Hou kan in hierdie land nie eers meer gaan fiets rijd. Hoor jylle, hoor jylle die mens reaksie? Wat sê Godse geest? hy sê, jy sal die stem achter jou hoor, wat sê, dis die weg, maar al daarop, as jy links of rechts wil afdraai. Jy sê, links en rechts afdraai, wat ek wil vat, is vervolg hierdie ou, haal hom uit, haal hom uit die systeem uit, sluit hom toe. Maar wat sê Godse geest? Hy sê, ek het betaal. Ek het betaal. Ek reker om het nie toe nie. Ek gee die woord van versoening vir jou. Ek sê, my heren, nou sy het ver. Ek sê nie die arm wat so uit die bus uit, sy nog uit, sy die bak sien gegooi, trek die arm terug in die bus in ek sê, jyre, ek het een koneksie met hy hou. Daai ou het my met die, die baksteen gegooi, daarom het ek een reg tot inspraak in sy leven. Jyre, ek sien om met die plan vir sy leven. Weer wat gebeur met my? Die oomlik toe ek om kan sien, toe is die vrees weg. Jy sien, die ding wat dier my kop gaan, is kan ek dan nou nie eerst veiligheid gaan vies rijden. Wanneer gooi ou my weer? As hy te pak sien my getref, sy my doodgegooi het. Wat sê die woord? Die woord sê, as my naam belei is voor die mense, as jou naam belei voor die engele. Hy sê, en ek sal my engele aangaan die jou bevel gee om jou op jou handen te dra, dat geen baksie in jou tref nie. Dat jou voet in geen klip sal stamp nie, hoor jy? So die baksie kan my nie tref nie. Sien jy, onderwerp jou dan aan God, Heere, jy verskerming is daar vir my. Heere, jy naam is oor my uitgeroep, so wat kan een baksteen my maak? sien jy, onmiddellik, toe, toe dit gebeur, toe ek my aan God onderwerp, wie wat gebeur, toe weerstaan dit die duivel, en wie wat sê die skrif, hy sê, en hy sal van julle wegvlug, nou ek rijd nou al laatste 4, 5 jaar, weer die pad, ons rijd het saam, en daar rijd het soms alleen, en wie wat, ons rijd sonne vrees, hoekom, sy naam is oor ons uitgeroep, en maar wie wat, ek wacht vir die huil, Misschien sal ek om in die hemel eendag sien, maar ek wacht vir die ou, want wie wat, ek het die ou geseen en ek meen dit. En elke keer as ek die story van die baksteen onthou, en elke keer as ek weer daar oor praat, dan seen ek weer die ou van vooraf. Ek sê, jyre, hy het een droom vir sy leven. Hy het die verkeerde ou met die baksteen gegooi. Oor jylle, hoe verander het in ons levens? Die alternatief is, ek kon vir die laatste vijf jaar geloop het, en denk, hierdie ou wat my so gegooi het, en so gemaakt het, en dat, verstaan jy? En ek kon my bezig gehoud met die vrees, en die negativiteit. En wie wat, ek so lang al opgehoud fietserij. En dan wil jy sien wat sy boepens ook gehad het. Maar nou is dit nie so nie. Nou kan ek voortgaan. Hoekom? Die heren sê, ek kan sien. Dan beerf ek sien. Hoor my wat sê, sien, so dat jy sien kan beerwe. Want so wat die broers van Jozef, die negatief geerf het, kom ek en jy en ons sien. So wat doen ons? Ons sit sien as saad in die grond. Wat gaan ons oes wees? Wat gaan ons oes wees? seen. As ontvang uit die hart van die Heere, dubbel, dubbel, is Godse hart vir jou. So wat ek wil vir jou sê, is dit, ek en jy, ek en jy moet verdra verstaan, ons is nie een slaanslak vir die duivel nie, ons het een standpunt om aan te neem. Maar wie wat, ons het een langmoedigheid teen die mens, wat die duivel gebruik word. En as ek en jy kan, kan recht kry, om die man in die daad te sky, en te sê, hierdie ou word net dier die ander vijand gebruik, vecht met die vijand, moet nie vecht met die mens, kry die rechte vijand in jou versier, moet nie die verkeerde in skiet nie, don't kill the messenger, sê hulle. Amen. Vader, ek dankie. Dankie dat ons hierdie jaar tegemoet gaan, ingaan, met die wete, dat daar gaan onrecht wees. Maar jyre, ons is meer as oorwinnaars. Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is ons het gesag oor hierdie goeders. Ons is nie die slandsak van die duivel nie. Dankie Heere dat ons, soos ons hier sit vanmorgen, ons kan onderwerp aan die droom van ons leven. Aan die gunstige omstandighede, aan die plan wat jy as een vader vir ons as die kinders bedink. En Heere, ons weet daar as een wat buiten rondloop, om te kyk wie jy kan verslind. Maar dankie Heere, dat ek my aan die woord, aan die plan van my leven kan onderwerp en dat ek nooit een slagoffer hoef te wees van een verkeerde denk om te dink dat jy my beter moet maak om dit oor my te bring nie. Jy het my klaar goed gemaakt, want jy sê dit vir my betaal. Ek dank jy daarvoor. Heren ons, ons wil sommer hierdie geleentheid gebruik om elk een tenor wie ek moendlik een aksie het of een wrok in my hart het wat my te nagekom het. Heren vanmorgen sommer collectief ons allemaal saam wil ons kom en sê, Heere, ons seen. Ons sê, dankie Heere, dat u elkeen, elke oortreding vergewe het, dat het uitgedelg is vir u. Dat ons weet dat u plan en u droom vir ons, en vir die een wat my te nagekom het, Heere, dat u plan volkome is, leven en oorvloed, een dubbele seen. Heere, dankie dat ons die vijand op die manier teestaan, dier ons aan u te onderwerp, en u leven en u seen te spreken in elke situasie, oor elke mense leven. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus' naam. Amen.